Ey Beyrut! Dağların dorukları hep dumanlı olmaz mı? Mazlumların solukları zalimi soldurmaz mı? Vahşetlerin tanıkları hep şehitler olmaz mı? Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut! Yahudi çakalları üşüştüler bağrına, Şeytanın uşakları kör oldular çağrına, İsrail uçakları gider müminin ağrına, Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut! Yahudi bombaları yuvaları söndürür, Şarapnel parçaları bebekleri öldürür, Küfrün katliamları laikleri güldürür. Beyrut, ey Beyrut! Ey Beyrut! Bir bak Çeçenistan'a, dağı, taşı, kan, revan, hüzünde kardeş sana. Savaştadır an be an, Dudayevdi Rahman'a Musavi gibi kurban. Beyrut, ey Beyrut Ey Beyrut yad et Selahaddin'i Ne bu yasın matemin yitirme ümidini Bitecek bu sitemin Duy katyuşara adini Hizbullahi hatemin Beyrut ey Beyrut